dodatak Isusovo ukazivanje kod Tiberijatskog mora. Poglavlje 21. Poslije toga Isus se opet ukaza učenicima na Tiberijatskom moru, a ukaza se ovako. Bijahu zajedno Šimun, Petar i Toma, koji se zove Blizanac, i Natanael iz Kani galvijski, zatim Zabadejevi te još druga dva njegova učenika. Rekne im Šimun Petar, idim ribariti. Reknu mu, idemo i mi s tobom. Iziđeše i uđeše u lađicu, ali tu noć ne uloviše ništa. Kad ujutro već osvanu, stade Isus na obali, ali učenici nisu znali da je to Isus. Isus im tada rekni, dječice, imate li šta god da se prezalogaj? Ne, odgovoriše im, A on reče, bacite mrežu s desni strani, lađice i naći ćete. Oni tada baciše i nisu je više mogli izvući od mnoštva riba. Tada onaj učenik koga je Isus ljubio, rekne Petru. Gospod je, kad je Šimun Petar čuo da je to gospod, navuče gornju haljinu jer bijaše go te skoči u more. Ostali učenici dođeše lađicom vukući mrežu s ribama, jer ne bijahu daleko od kopna, svega nekih dvijesta lakata. A kad iziđeše na kopno, ugledaju postavljenu žerevcu i na njoj pristavljenu ribu i hljeb. Rekne im Isus, Donesite od riba što ih sad uloviste. Tada se Šimun Petar uspije i izvuče mrežu na kopno, prepunu velikih riba, 153. Premda ih je bilo toliko, mreža se nije poderala. Isus im rekni, dođite, doručkujte. I nijedan se od učenika ne usudi zapitati ga, ko si ti? Znali su da je gospod. Isus priđe te uzme hljeb i dade im, tako i ribu. Tu su već treći put Isus ukaza svojim učenicima kako bi uskršen od mrtvih. Pošto dorčkovaši, upita Isus Šimuna Petra. Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? Rekni mu, da gospode, ti znaš da te volim. Rekni mu, pasi jagance moje. Upita ga opet i drugi put. Šimune Ivanov, ljubiš li me? Rekni mu, da gospode, ti znaš da te volim rekni mu, pasi ovce moje. Upita ga treći put, Šimune Ivano, voliš li me? Ražalosti se Petar što ga upita treći put, Voliš li me? Pa mu rekni, gospode, ti sve znaš, ti znadeš da te volim. Rekni mu Isus, pasi ovce moje. Zaista, zaista kažem ti, dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio, a kad osteriš, raširit ćeš ruke svoje i drugi će ti opasivati i voditi kamo ti ne bi htio. A to reče da označi kakvom će smrću proslaviti Boga. I rekavši to kaza mu, slijedi me. Petar se okrinu i vidje gdje i slijedi onaj učenik koga je Isus ljubio, koji se na večeri naslonio Isusu na prsa i upitao, Gospode, ko je taj koji će te izdati? Vidjevši ga, Petar rekne Isusu, Gospode, a šta s ovim? Rekni mu Isus, ako hoću da on ostani dok ne dođem. Šta je tebi do toga? Ti mene slijedi. Proširi se zato glas među braćom da onaj učenik neće umriti, ali Isus mu nije rekao da neće umriti, nego ako hoću da on ostani dok ne dođem, šta je tebi do toga? Zaključak. Ovo je taj učenik koji o tome svjedoči i napisa ovo – i znamo da je njegovo svjedočanstvo istinito. A ima još mnogo toga što učini Isus koje, kad bi se jedno po jedno zapisivalo, ne bi mislim ni u sav svijet stale knjige koje bi se napisale.